Hvala gospodara svetova, salava, salam, nego poslanik i menik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego častnu porodicu na njegove ashaabe i na sve koji ga slijede do svojnjeg dana. Večeras ne znam koji je našli dal šestu ili 7 ja mislim, druženja, tako, sa knjigom tri temelja. E, došli smo do dijela gdje šeh govori o vrstama ibadeta i kao što prošli put toko spomenuli da šeh u stvari samo ovdje nabrojao E, neke od vrsta, dakle nije sve, ali je nabrao neke od najbitnijih vrsta ibadeta. Gdje u početku tako spomenuo, e, ukratko, Islam, Iman i Ihsan, a bit će o tome govorio tako u drugom poglavlju. Pa je nakon toga nabrojao još neke od ibadeta, prošli put smo govorili o dovi. E, I <clears throat> prošlo i ostali ibadete koje je ih naveo, večera ćemo govoriti o dvije, odnosno tri stvari gdje še i nastavlja nakon dovi, e, spomenuo je dvije vrlo bitne stvari, odnosno e, dva vrlo bitna ibadeta bez kojih čovjek e, ne može da bude pravi vjernik, dvije obaveze koje se tiču naših srca, a to su strah i nada. Obzirom da su to dva ibadeta koja su e, na neki način spojena i moraju biti kod jednog roba, Zbog toga ćemo o te dvije stvari večeras ako Bog da e, govoriti, dakle nećemo odvajati svako predavanje po jednu osobinu, već e, shodno svojstvima, odnosno ibadetima koje se spominju u ovoj knjizi, tako ćemo gledati, nekad će možda to biti e, jedan ibadet, nekada dva, nekad možda više, po potrebi ćemo govoriti, ako imaju, jel tako, e, uzajamne veze, tako da ćemo večeras ako Bog da govorit o ove dvije stvari, a to su e, strah i nada. Uz ove dvije stvari spomenut i ljubav, ljubav prema Allahu Želešanu, je tako kao jedan vrlo bitan ibadet, iako še nije spomenuo taj ibadet, iz njemu poznatog razloga jer nije nabrao sve ibadete, već samo neke ibadete, ali obzirom da e, mnogi učinjaci kada govore o ibadetima kažu da su tri temelja svakog ibadeta ljubav, strah i nada. Tako da, zbog toga, zbog ove dvije stvari što večeras govorimo o strahu i nadi, usto ćemo ako Bog da spomenuti i ibadet ljubavi prema Allahu Želešanu. E, kao što kaže Ibn Qayyim rahmehullah da je kaže e, da je ibadet poput je tako e, poput ptice odnosno da su ljubav, strah i nada poput ptice, a kaže ljubav je poput glave, a strah i nada su poput krila. Pa kaže, ako otkineš glavu, je tako ptica umire, ne može da živi, ako kaže otkinemo, krila, onda kaže ta ptica bez obzira što je živa, biće izložena bilo lovcima ili nekom drugom, je tako ko će upropastiti i na kraju je tako uzeti život toj ptici. Tako da jednostavno ne može e, čovjek da obožava Allah Želešanu mu bez, da tako bez ove tri stvari. Ako nemamo, znači, e, ljubav prema Allah Želešanu kao onome koji nas je stvorio, ako nemamo strah od njegove kazne, ako nemamo nadu u njegovu milost, oprost, džanet, tako dalje, jednostavno e, vjernik neće moći da, da ispravno funkcioniše. Pa ćemo kroz neke od komentara učenjaka spomenuti znači, nešto o strahu i nadi, a nešto o samoj ljubavi i uopšteno tako ove tri, ove tri stvari e, zajedno. Kada učenjaci govori e, o strahu, e, definišu je tako, strah kao e, osjećali tako neke tegobe ili boli u srcu zbog nečega što će se desiti u budućnosti. Iako ima jel, tako više vrsta straha i svaki ta strah ima e, svoj određeni naziv, svoj termin u arapskom jeziku, što je Ibn Kajim tako nekim svojim knjigama objasnio razliku. Međutim, znači ovaj strah o kojem mi e, govorimo, to je tako osjećaj neke nelagode, e, bola u srcu i tako dalje, zbog nečega što će se desiti u budućnosti. Po ovom slučaju, tako, vjernik treba da osjeća taj strah od Allahu Želešanu kazne, sržbe, od onoga tako što što može da dođe kao posljedica e, ljudskih grijeha na pokornosti i onoga što udavalja, udaljava od Allaha Želešanu. E, autor je tako odmah nakon što je e, spomenuo tako dovu i dokaz da je dova ibadet, spominje e, strah, pa kaže dokaz za strah isto govora Allah Želešanu فَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ i nemojte se bojati njih, već se bojite mene ako ste vjernici. Pa tako ovaj dio znači ako ste vjernici, usko se veže, dakle ako se ne bojimo Allah Želešanu njegove kazne, dakle ne možemo da budemo pravi, pravi vjernici. E, tako da dokaz da je e, strah i badet, jeste ovaj ajed gdje se kaže, znači ako ste vjernici, bojite se Allah Želešanu, ako niste vjernici, onda, odnosno ako nemate strah od Allah Želešanu, e, ne možemo sebe smatrati smatrat vjernicima. E, također ajeti koji se spominju vezano za, za ovaj ibadet. E, dosta ajeta, međutim, evo, spomenut ćemo još jedan ajet gdje Allah Želešanuhu kada se obraća poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i kaže mu, kul inni ahafu, in asajtu rabbi adabe jomin avim. Reci, ja se bojim, ako Allahu bude nepokoran, bojim se tako, E, kazne na sudnjem danu. Dakle, Allah Žešanu ređe poslaniku da kaže vjernicima, reci, ja se bojim da ako ne budem pokoran, da ću imat kaznu na sudnjem danu od Allah Žešanu. E, I pored svega toga tako znamo da je poslanik Allah Žešanu koliko je ibadati Allah Žešanu, koliko je noćnog namaza klanjao, e, koliko je plakao u svom namazu, bez obzira što Allah Žešanu njemu oprostio i prijašnje buduće grijehe, ali pored svega toga bio je bio tako svjestan e, onoga što nas čeka nakon smrti. Uh, po jednom hadisu tako spominje se, kaže, kada vi znali ono što ja znam, kaže, malo biste se smijali, a puno bi plakali i kaže, ne biste se svojim ženama <clears throat> naslađivali u svojim posteljama. I tako dalje, znači, spominje se još u nastavku hadisa. Međutim, e, sama ta spoznaja, što je poslanik sallallahu alaihi istinski znao šta ga čeka na onom svijetu, odnosno šta, šta sve nas čeka, e, kakve kazna, a kakve nagrada. Dakle, e, tu ide tako vaganje između, između straha i nade, ali opet, kaže, kada bi vi znali i ovdje, poslanik sa selem, u ovom hadisu tako forsira i badet straha. Dakle, kada bi mi znali ono što ne znamo, malo bi se smijali, a puno bi plakali. Dakle, ono što, što čeka nepokojan sudnjem danu, da sa Allah samo e, od toga sačuvam. E, što čovjek više Allah Đelešanuhu spozna, toga se više i boji. Dakle, e, nije isti strah kod onoga koji samo na i riječima kaže da se boje Allah Đelešanuhu, međutim svojim djelima pokazuje suprotno tome, i strah onoga koji zaista spozna Allah Đelešanuhu kroz njegova imena, kroz njegova svojstva, da tako kroz njegove e, ajete, bilo u Koranu, bilo u, u svemiru i bilo u, sama nami, u samim nama, ajet koji govore o Allah Đelešanuhu, koji koji su dokaz njegovog postojanja. E, tako da nije isti nivo straha kod jednih i kod drugih. Tako da e, čovjek sa Allah Žešanu boji i taj strah je kod čovjeka shodno njegovoj spoznaji Allah Žešanu. E, e sad, kako čovjek da najbolje spozna Allah Žešanu? Jer on je tako koji najbolje Allah pozivio njega s najviše boje i najbolje ga obožavaju na najljepši način. Salam ratu labu kratu. E, jer kaže poslanik na slavom jednom hadisu, kaže, zaista sam ja, odnos zaista ja, kaže, najbolje e, poznajem Allaha dželešanu i ja ga se, kaže, najviše bojim. Tako da u hadisu, tako opet poslanik na slavom e, povezao je dvije stvari. Dakle, što više poznaješ Allaha dželešanu to ga se više bojiš. E sad, često mi, tako ljudi smo potrebi da uspoređujemo da bi neke stvari bolje dokučili, iako Allahu pripada najljepši primjer, ne možemo, je tako, nikad u potpunosti, ali da bi nama približili neke stvari, često, je tako, uspoređujemo i učenjaci često uspoređuju te neke e, stvari, e, dunjalučke sa iretskim stvarima, kako bi bolje se, je tako, dočarale. Pa evo, ako bi mi recimo sad onaj, uzeli za primjer prijateljstvo ljubav prema nekom i kada bi uzeli, je tako, koga se da li se nekoga, recimo, ljudi bojimo ili ne bojimo, do koje granice i zbog čega, ili preciznije da kažemo koliko nekoga e, poznajemo, toliko smo sa njim bliski ili ga se bojimo i tako dalje. E sad, e, da laži dečanu spoznamo, nije isto kad samo čitamo o njemu informacije, to je to, i kada se, da tako kažemo, družimo sa Allahom Želešanu kroz čitanje njegove knjige, kroz namaz, kroz ibadet, da zaista te ibadet doživimo, da svojim srcem. Ako tako doživimo te ibadete, ako tako doživimo e, naš namaz, naše učenje Kur'ana, da je to zaista Allahov govor i da mi u stvari na takav način razgovaramo sa Allahom Đelešanom, ako sa razmišljanjem učimo Kur'ana, govorili smo tako od Deboru više puta i to ono, je tako što moramo uvijek da spominjamo i da ponavljamo, da razmišljanje o Kur'anu jeste e, možda od glavnih e, uzroka, odnosno od glavnih povoda što Allah Žešanu ljudima je tako objavio Kur'an. Uh, e, lijep debaru ajati, da bi ljudi razmišljali o Allah Žešanu ajatima. Dakle, nije samo da čitamo, nije samo eto da uzimamo mi što više svapa, već da razmišljamo o Allahovim Žešanu ajatima. Na takav način, ako razmišljamo o Allahovim Žešanu govoru, ako se napravimo atmosferu, ako na lijep način tako pristupimo tome, čitamo Kur'an i na takav način ćemo ljepše doživjeti Allah Žešanu govor i na takav način ćemo da upoznamo Allah Žešanu istinski. E kad ga tako upoznamo, onda ćemo da se Allah Žešanu istinski bojimo. Jer nisu mi kažemo, bojima sa laža Lešanuhu, međutim, hladno, bez ikakve emocije, bez ikakvog straha ili neke tegobe, počinimo raznorazne grijehe, da trunkicu ne ostavimo tako neku grižnu savjesti. To nije strah da laže dešanu. Kogod mi rekli mi se bojima laže dešanu, to nije istinski strah da laže dešanu. Svako griješi jeste, ali koja je razlika onaj ko se boji, onaj ko se ne boji, onaj ko se boja laže dešanu, i ako pogriješi teško mu padne što je pogriješio, boli ga taj grijeh, a laže dešanu se pokaje. Dok onaj koji se laže dešanu mu ne boji, već samo kaže da ga se boji, griješi i taj grijeh ga uopšte, tako, e, ne boli, niti na njega ostavlja tako neki, da kažem, da nešto promijeni. Kod njega jednostavno isti je griješio ili ne griješio na se Allah Žešanom sačuvao toga. Uh, Allah Žešanom također kada govori o strahu kaže وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَنْ قَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَا fa innal jannata hiya al-ma'wa. E, a onaj ko se tako Allaha, onaj ko se bude e, bojao stajanja pred Allahom dželešanuhu i svojoj duši kaže bude zabranio slijeđenje prohtjeva, zaista će njegova konačnica da bude džennet. E sad ovdje tako vidimo u ovom ajetu kada Allah žano govori o strahu, ko se boji tog stajanja pred Allahom dželešanuhu na svudnjem danu. Što znači istinsko bojanje? produktu istinskog strava da laže čanu jeste onehen nefse anil hawa da je svojoj, da je sam sebi, ali tako, e, da je bježao od tih slijeđenja protjeva, svojih strasti i tako dalje. I šta je njegov kraj? Džennet. Fa innal dženneta je meva. Dakle, ako taj strava da laže čanu, ako produkt tog straha bude bježanje od strasti, bježanje od protjeva, izbjegavanje, borba sa samim sobom, borba sa šeitanom i tako dalje, e takvima je, ako Bog da konačnica, džennet na sada džanu počasti i svoje milošće nam podari ako Bog da džennet. E, kad su pitanje, kad su pitanje znači vrste vrste straha, e, možemo podijeliti tako na neke 13 e, tri vrste. E, prva vrsta jeste e, tajni strah da se čovjek boji nečega mimo Allaha dželešanu, kao što se Allah dželešanu boji, Dakle, da se neko boji, ne znam, kipova, ili da se neko boji, e, ne znam, mrtvaca u kaboru i turbeta i tako dalje, neki dobi ljudi, nešto misli da mu ti ljudi mogu e, nanijeti neko zlo ili da mogu na neki način tako neku štetu nanijeti. Ko se boji tom vrstom straha, ta vrsta, ali tako straha je širk. E, I to tako ne smije, ne smije niko da se boji osim Allah Žešanu s te strane. E, Druga vrsta jeste da čovjek iz nekog straha ostavi neko dobro djelo, odnosno dostavi neki ibadet. straha nekoga, kaže ako on vidi da ja klanjam, može mi nešto nanijeti, ta vrsta straha je haram. Dakle, to je zabranjeni strah. I treća vrsta straha jeste dozvoljeni strah, to je onaj prirodni strah, da se čovjek boji zmije, da se boji od tako nekih e, situacija koje su u samoj prirodi čovjeka, da tako taj strah koji je usađeni, odnosno urođeni strah čovjeka, I to je dozvoljeni strah i u njemu nema tako nikakve, nikakve smjetnje. E, kad je u pitanju nada. Nada je tako isto srčani ibadet kao što je e, i strah srčani ibadet. E, čovjek kad se nada, možemo da kažemo e, i sama nada, da postoje dvije pohvalne nade i jedna koja je pokuđena, e, nada koja je pohvalna, odnosno dvije vrste nade koje su pohvalne, jeste da se čovjek kada radi dobra djela, da se nada da će mu Allah Želešanu prihvati ta njegova dobra djela i da će mu za to dati nagradu. Druga vrsta pohvalne nade jeste da onaj koji griješi, pa prizna svoj grijeh, pa sa Allah Želešanu pokaje i nada se da će mu Allah Želešanu primiti pokajanje i te grijehe oprostiti ili mu da tako e, pretvoriti u, u dobra djela. I treća vrsta koja je pokuđena vrsta nade jeste da čovjek koji griješi i neka je sa Allahom Želešanu, a nada se da ćemo Allahom Želešanu oprostiti. Dakle, griješi svjesno griješi i ne želi da se pokrije od tih grijeha i nada se da ćemo Allahom Želešanu oprostiti. Ovo je tako, čovjek sebi ne smije, vjernik ne smije da dozvoli sebi ovu vrstu nade iz razloga što će ova vrsta nade udaljiti od Allah Želešanu. Dakle, prava nada ispravno, koja se razumije, jeste nada da se mi nadamo, iako smo grešnici, pokajemo se Allah Želešanuhu i nadamo se da ćemo Allah Želešanuhu, ja tako primiti e, to naše pokajanje. kad je u pitanju <clears throat> povezivanje ove tri stvari, odnosno kada govorimo o ovoj trećoj stvari koja je e, dio je tako ovih temelja i badeta, a to je ljubav, znači imamo strah, imamo nadu, i to su dva i badeta, tako koja su spomenuta ovdje, koja smo mi e, ukratko samo njima spomenuli, međutim, e, treća vrsta i badeta, koja se usko veže za ovo, jeste ljubav prema Allahu Želešanu. E, dakle, ne možemo biti pravi vjernici, ne možemo se Allah Žešanu bojati, ne možemo se nadati e, u njegovu nagradu ako istinski ne volimo Allah Žešanu. Tako da čovjek e, mora kod sebe na neki način spoznajem Allah Žešanu e, njegovih imena i svojstava, priznavanjem Allaha Đelešanu blagodati prema čovjeku, da voli Allaha Đelešanu i na takav način da oživi svoje srce. E, spominje spominje Ibn Qajim kaže da je srce na putu prema Allahu Đelešanu poput ptice. On je tako što smo e, spomenuli, kaže da je srce poput ptice, pa kaže ako da je, da je ljubav poput glavi ptice, a da su krila poput, je tako, straha i nade. Pa ako otkinješ glavu, e, da ptica umire, a ako otkinješ krila, da ptica bez obzira što je živa, bit će izložena, e, da je neko, je tako, svakako opet e, ubije, tako da ljubav u svem ovome je najbitnija. Ako nema ljubav prema Allahu Želešanu, ne može ni naš ibadet da bude ispravan, Jer ako ne radimo djelo radi Allaha Đelešanu, ako ne imamo te ljubav prema Allaha Đelešanu, onda naša djela, naša djela ne mogu da budu ispravne. Također kaže e, Ibn Tejim Jala da mu se smiluje, postoje, kaže, tri pokretača srca prema Allaha Đelešanu. Ispomljaju je tri stvari, tako ljubav, strah i nada. E, I kaže, najjača od ove tri stvari jeste ljubav. Zato što je ljubav vezana i za dunjalk i za hiret. Dakle, strah, ti se bojiš, dok, bojiš da tako Allah žalno kazni, pa, inša Allah, kad budemo spašeni od kazni, više nakon toga nema straha, je tako? Dok kaže, ljubav je i na dunjalku i na hiretu. Ljubav prema Allah žalno i na dunjalku i na hiretu i to je, kaže, glavna stvar. E, dakle, celfa također, kada govori ove tri stvari, kaže da e, s ove tri stvari na putu, je tako prema lažu dešanu, da je ljubav, kaže, poput prijevoznog sredstva, a da je, kaže, strah poput upravljača, uzde ili volana, a da je, kaže, nada poput vozača. Tako da jednostavno ove tri stvari koje nadopunjuju jedna drugu, bez ovih stvari čovjek ne može da ide ka lažu dešanu najjače od ove tri stvari treba da bude ljubav, dok strah i nada treba da budu tu negdje tako podjednako ili shodno samom stanju čovjeka. E, kada ako čovjeka treba da nadvlada strah, a kada treba da nadvlada nada, to je tako u ovisnosti od samog stanja kod čovjeka. Onaj ko e, je u stanju tako takvom da griješi, kod njega bi na neki način tako e, možda trebalo da, pro, da provladava nada kako bi se vratio je tako Allahu Želešanu. E, dok ona je tako koji čini dobra djela da se ne bi umislio ne do Allah, je tako da se ne bi umislio da on dobar i, i tako dalje, znači treba opet na neki način da kod sebe možda u toj situaciji pojača strah, da li će mu ta djela biti primljena, da li neće i tako dalje, pa da ima i taj strah, je tako da laže dešanu, tako da čovjek uvijek mora da vaga, između ove dvije stvari. Također, e, kada je čovjek na samrti, tada je pohvalno, je tako da, kod sebe ima više nade nego straha, što su već njegovi zadnji trenuci i, i u tim časovima čovjek, je tako, treba da ima više nade, odlaži stranu milost, nego strah od njegove kazne. Tako da, je tako, ovisno o stanju čovjeka, jer neko kada je bio upitan, kaže, šta je preče strah ili nada, to je, kaže, isto kao da pita šta je preče voda ili hljeb. Dakle, ako si žedan, preča ti je voda, ako si gladan, preči ti je ljed. Tako da u stvari, ali tako te stvari, e, te stvari su onako shodno samom čovjekovom stanju. E, također da ne rekao kada je govorio o strahu, pa kaže strah je svjetiljka u čovjeku srca koja mu kaže e, osvjetljava srce i koja mu kaže onaj pokazuje šta je hajr, a šta je šer. I kaže sa tim strahno tako čovjek koji osvjetli sebi put e, nađe tako nešto što ga prepadne. Pa kaže svako ko e, ko se kaže od nečega boji bježi kaže od toga osim kaže onaj ko se boja laži za šanu bježi Allahu. Dakle, čega god da se bojiš, bježiš od toga, osim Allaha Želešanu njega, ako se bojiš, onda njemu ideš. Tako da bježanje od Allaha Želešanu u stvari ide neka Allahu uzvišenom i nadal tako u, u njegov oprost. E, također kada je u pitanju sama ta nada, e, poznati onaj hadis, čovjek kada se nada, čemu se najviše nada, najviše se tako nada Allahove milosti na sudnjem danu. Nada se da ga laže šanu tako e, sačuva teškog polaganja računa, da ga laže sačuva džahnemske vatre i tako dalje. E, tako da čovjek sebi zaista nekad treba da da sam sebe postekne na strah, nekad da se postekne na nadu, e, da je čovjek svjestan Allahove i kazne za ljudske grije, ali opet da ga ta kazna ne odvrati od dobrih dijela. E, spomenuo je, činim se da bih kaj imam te kada su govorili ove tri stvari, kaže da čovjek ne treba da se osloni samo na jednu od ove tri stvari. Jer kaže, e, ko Allah Želešanu mu bude obožavao samo sa ljubavlju, taj će, kaže, biti zindik, odnosno otpadnik ili i tako dalje ko kaže Allah Želšanu bude obožavao samo sa strahom, takav će, kaže, bit poput Haridžija, tekfirovaca. Dakle, samo se baziruje tako svoj ibadet, samo na strahu od Allah Želšanu i zapostavio je i ljubav prema Allah Želšanu i zapostavio je nadu Allah Želšanu milost. Tako da, iz tog straha, jel tako, zapostavit će sve ostalo i otiće u tu krajnost. Dok, kaže, onaj ko bude e, svoj ibadet bazirao samo na nadi, takvi će, kaže, da budu poput Murđija koji E, zapostavi, jel tako, ljubav i koji zapostavi strah da Allah Đelešanu kazne, već samo nadaju e, Allahu Đelešanu u milosti i zapostavi sve ostalo. Tako da čovjek ne bi smio, je jel tako, da e, zapostavi nijednu od, od ove tri stvari. Već da se bojimo Allahu Đelešanu kazne, ali opet da se nadamo da ćemo biti od onih koji će na sudnjem danu biti od onih kojima se Allah Đelešanu smilovao, koje je spasio teškog je tako, polaganja računa. E, pa kaže u jednom hadisi kuci u pranci poslanika sam od Allaha uzvišenog, kaže, tako mi moje e, moći i uzvišenosti, kaže, neću spojit dva straha, niti ću, kaže, spojit dvije nade, e, kod, je tako, kod vjernika. Pa kaže onaj ko bude siguran od moje kazne na dunjalku, takav će kaže da ima strah na ahiretu. A kaže ko bude strahovao na dunjalku od moje kazne, takav će da bude siguran na onom svijetu. Dakle, Allah nije će spojiti dva straha u srce čovjeka, niti će spojiti, jel tako, e, dvije sigurnosti, misli će tako, na dunjalučku i na hiratsku. Onaj ko se bude bojao Allah i kazne, na dunjalku Allah Žešanu će ga inšala i svoje milosti i to je opet tako nada da nije će osjetiti strah e, na sudnjem danu. još ćemo spomenuti taj jedan hadis e, koji na neki način insanu ulijeva nadu. A to je hadis kada je e, onaj ajet kada je proučen وَمَا مَنْ أُوتِ kitabu u bjemini, feseufe juhasebu hisaben jesira. Kome bude data knjiga u desnu ruku, kaže, takav će lahko račun položiti. Pa onda, kaže, Iša pitala e, poslanika sa sedam, kaže, kako, kad znamo, kaže, da će biti situacija teška, ali tako da, onaj, da će ljudi teško polagati račun, pa kaže, poslanik sa sedam, kaže, to je ova Aisha, e, jedno je prikazivanje dijela, a drugo je, kaže, to polaganje računa. Prikazivanje dijela jeste kod vjernika, kada mu bude rečeno radio se to, to, to i to, dati se knjiga i sve ti kaže, piše šta se radio, jednostavno vjernik, svjestan svojih dobrih i loših dijela, jednostavno samo će reći, ja sam gospodar, radio sam i to je to. Dok oni koji se budu počeli raspravljati, kao što Hadisu kaže, i u jednoj verzi Hadisa kaže, men nukiša ili men nukiša helak, ko bude raspravljao, takav će biti kažen. Pa kaže poslanik sallallahu kaže to je se ne odnosi na ovo, već kaže za vjernika, to je samo kaže prikazivanje dobrih dijela Kaže Allah, ono će vjernicima samo pogledati u knjigu i reći oprištano. Đelešanu, da nas učinu da oni koji imaće Allah Đelešanu, da samo pogledati knjigu i koji imaće prosto knjige i pesma. Bez, detal, bez de, detaljišajmo o našim djelima. I naša dalje dogajanje. Hvala, gospodar Svjetova, neka se ova sada nekog poslanika.